Sieviete, vara un neredzamais dievs Esteras grāmatā. Slavēts Jēzus Kristus. Mūžīgi mūžos slavēts. Studijā Stēla un Anģela. Kā lēnām tuvojamies jau Esteras grāmatas noslēgumam, kas jau nu nemaz vairs nav tālu, un šodien sāksim lasīt devīto nodaļu, kura ir pirmspēdējā nodaļa, bet desmito var uzskatīt jau tā kā tādu īsu pielikumu, un to mēs pētīsim nākamajā reizē, jo atkal ir šis interesantais moments ar diviem dažādiem tulkojumiem, jo Krievu valodā uh, Desmitā nodaļa pat ir izvērstāka. Un, jā, to pētīs vairāk, tāpat arī ņem vērā Esteras grāmatas prologu, ko mēs arī tomēr pētījām. Izveidojas tāda šai grāmatai noslēgta kompozīcija. Uh, jo tajā desmitajā nodaļā mēs beidzot sapratīsim, ka savienojas tas Mordehajas, pat, ā, tas laikam pat bija Seksa pirmā sapnis. Es tur varu kļūdīties, jo šoreiz ir runa par devīto nodaļu, bet ka piepildās tas, ko Dievs ir darījis zināmu cilvēkam, esot miegā. Bet pagaidām visi notikumi vēl ir ļoti sarežģīti pat asiņaini. Un dažkārt tā cilvēki, kas īpaši neiedziļinās svēto rakstu simbolikā, un varbūt ir pat tādi vairāk vai mazāk savā dvēselē antisemīti, jeb nu, nevisai cienebreja tauta uzskata, ka tur ir tāda izrēķināšanās, asins pits, ka jūdi paši tagad slaktē tos persiešus un, un viņu piekritējs. Mēģināsim tomēr saprast tuvāk, kāpēc tas notika un kāpēc Dievs to pieļāva. Jo atceramies no iepriekšējās reizes, ka konstatējām, ka varenajā Persijas impērijā bija tāda, jālieto gandrīz tāds skolnieku iecienīts vārds, stulba normatīvo aktu sistēma, ka reiz izdotu likumu nedrīkstēja atcelt. Redzējām, kad Estere lūdza ķēniņa par saviem ciltsbrāļiem, kad viņa nu, loģiski domāja un lūdza ķēniņu atcelt. Bet nu, viņa kā nu, ķēniņiene eh, nu, tādās eh, likumdošanas lietās iedziļinājusies, diez vai bija viņai bija citas funkcijas un pienākumi. Viņi domāja loģiski, bet ķēniņu, lai cik liela viņam bija šī vara, viņu savalgoja šī Persijas impērijas sistēma, kuru sazina kas un sazina, kad bija izdomājis. Jā, tas viņa gradzena apzīmogotais papīrs ir ierakstīts tajā Persijas arhīvā, kurus viņi rakstīja ļoti rūpīgi un smalki nu tad nekāda vāra pat pats ķēniņš nevar atcelt. Bet tomēr ķēniņš ar Morduhaju nolēma pieņemt tādus, kā teikt, pretindas mērus, ka ķēniņš ir jau piešķīris Gradzenu Morduhajam, iecēlis viņu Hamana vietā, viņš tagad ir ielikās liels vīrs, un tālāk redzēsim, ka neskatoties uz to, ka notika tāda kauja liela starp persiešiem un jūdiem, Mordehais bija rūpīgs savā darbā pie ķēniņa un arī gādāja par saviem ciltsbrāļiem. Pacēlās lielā godā. Nu, un tiek radīta identiska pavēle, tāda paša Uh, tāda paša spēka likums, kurš dod jūdiem tiesības aizstāvēt sevi ar zobenu kaujā. Un arī mēs atceramies, ka tomēr bija <clears throat> tajā pēdējā vēstulē no ķēniņa, ka tomēr labāk eh, neuzbrukt jūdiem jau un jā, jā. Ne, eh, lai viņi paliktu dzīvi un lai eh, būtu nu, viņi pasargāti. Jā, tas bija ķēniņa ieteikums. Un šeit trešajā mm. pantā ja ir. Ja tu lasīji to pavēli, jā. un tur bija arī, ka ķēniņš bija uzķēris, kad Hamanam ir saistība tiem maķedoniešiem. Jā. Tie ir Persijas ienaidnieki. Jā, un visi pavalstu augstmaņi satrapi vietval, vietvalži. vietvalži un ierēģi, kādi vien ķēniņam bija, palīdzēja jūdiem, jo tos bija pārņemušas bailes no Mordohaja. mēs atkal nonākam pie tāda ļoti interesanta momenta, kā Dievs rīkojas. Kāpēc varēja notikt šā, tāda lieta, ka ķēniņš izdod to pretējo pavēli. Ja mēs ritinām šo filmu par esteri, it kā atpakaļ, atcerēsimies, ka ķēniņš aizmirsa īstajā laikā Mordohaja nopelnus. Īstajā laikā tos atcerējās, jo viņam nenāca miegs un viņš gribēja palasīt to arhīvu. Un kalpotājs atnesa tieši to grāmatu, kur ir ierakstīti Mordehaja nopelni. Un šeit Dievs atkal darbojas caur tādu ļoti nepatīkamu psiholoģisku fenomenu, ko šad un tad mēs visi esam piedzīvojuši, sākot no bērnības un skolas dienām līdz pat, nu, kad cilvēks ir pārbies lielu notikumu priekšā. Tas ir bailes. Kā lieto Dievs visneiedomājamākās tādas lietas, tur ir šī aizmirstšana, atcerēšanās, tad viņš arī darbojas caur vāju sievieti, Esteri, kurai arī sākumā ir ļoti bail iet pie ķēniņa. Un, bet viņa šīs bailes pārvar dieva spēkā, jo paplašinātajā tulkojumā redzam, ka gan Mordekais, gan Estere visu laiku ir kontaktā ar Dievu ir lūkšana. Un šeit mēs varētu vēl izlasīt no vēstules ebrejiem, eh, tās sestās nodaļas. Sākot ar 5. pantu, tā arī Kristus, tapdams par augsto priesteri, nav sevi pa pagodinājis pats, bet gan tas, kas viņam sacīs: Tu esi mans dēls, šodien es tevi dzemdināju. Tāpat arī citur ir sacīts: Tu esi priesteris uz mūžiem pēc Milhisedeka kārtas, kad Kristus savā zemes dzīves dienās ar skaļu kliegšanu un asarām raidīja daudz lūgšanu un saucienu pēc palīdzības tam, kas viņu spēja izglābt no nāves. Viņš tika uzklausīts savas padevības dēļ, un lai gan viņš bija dēls, viņš mācījās paklausību ciešanās, un padarīts pilnīgs viņš kļuva par mūžīgās pestīšanas avotu visiem tiem, kas viņu paklausa, un Dievs viņu nosauca par augsto priesteri pēc Melhizedeka kārtas. Paldies! Šis lasījums it kā liekas tāls no Esteras grāmatas, bet tur arī ir runa par šīm bailēm. Ģecemanas dārza bailēm. Un te mēs atkal nonākam pie tām divu veidu bailēm. Kā cilvēks, kas iet uz ļoti riskantu soli, lai kādu glābtu, arī izjūt bailes. Šajā gadījumā nu, ķēniņai nester, kad viņi iet pie Kserksa eh, pirmā, nezinot, kas tur būs, arī savā veidā jau uzņemas tādu, ka glābēji kā Kristus nastu, kaut gan viņu šķir ļoti daudzi gadsimti. Un arī Marduhēs. Arī Marduhēs mēs nevaram domāt, ka viņam nebija bail. Bija viņam bail, viņš bija uztraucies par to, kas būs, vai tiešām viņus nogalinās. Un arī viņam tā bija zināma saņemšanās lūgt šo radinieci, lai viņa lūdz ķēnī. Un arī Mardehija izvēlējās Dievs, kurš glābi tagad savu tautu. Arī Estere izvēlējās Dievs, ka, lai glābtu uh, ebreju tautu. Un tiešām, uh, ka mūs glāb Jēzus Kristus mūsu dzīvē. Un tagad atkal jau iesim tālāk pie šī ļoti senā teksta, jo kā tad vēl? jūdi ieguva diezgan lielas priekšrocības. Mēs varam atcerēties, kā tad Hamans izvēlējās to dienu, kad viņš ar saviem piekritējiem slepkavos. Viņi meta lozes, jeb meslus. Un šīs lozes, atcerēsimies, tā bija trešā nodaļa, septītais pants. Pirmajā mēnesī, kas ir Nīsāna mēnesis, Ķēniņa Akats 12. valdīšanas gadā meta pūru, tas ir mēslus Hamana priekšā no dienas dienā. Un viņi met tos no mēneša mēnesī līdz 12. mēnesim, kas ir Adāra mēnesis. Un atceramies, ka Mēslu mešana bija austrumu tautās, lai noteiktu kādu datumu vai iespēju ļoti populāra. Un to mēs varējām redzēt vēl šur tur. Bet Šeit izveidojās tāda situācija, ka ir ļoti skaidri saprotams, ka pie šīs kombinācijas, kādā tie mēsli krita, vai no nu, kā, kādiem priekšmetiem tur tas tika darīts, mēs nezinām, ka dieva roka tur bija klāta, ka starp pavēli, kas atļāva jūdus slepkavot, un to mēslu noteikto izpildi bija visai liels laiks. Apmēram, nu kā eksegēti ir to izskaitījuši, 9 mēneši. Tātad 9 mēnešus tauta, jūdu tauta varēja sagatavoties šim uzbrukumam. Kā arī tur It kā tāds pagānisks pārādums, nu, var teikt, pat zīlēšana, bet pat tur ir klāta dieva roka. Un kā jau Anģela izlasīja šo tekstu, ka uznāca bailes. Dievs cīnās par jūdu tautu ar bailēm. ja domājam, kāda tā proporcija varēja būt tajās 127 provincēs starp jūdu tautu, nu, skaitliski, un kādi bija tie persieši un visi pārējie, jo tur bija ļoti raibs sastāvs. Jūdi iespējams, ka bija diezgan lielā mazākumā. Bet Neviens nestājās pretī, jo bailes no viņiem bija pārņēmušas visas tautas. Jo viņi tomēr, redzot Hamana likteni, saprot, ka jūdu dievs ir varens un cīnās par viņiem. Arī šajās senajās tautās raksturīgi bija tas, ka viņi reizēm pat savā starpā konkurēja, kuras tautas dievs ir varenāks. Un viņi redz, ka jūdu tautas dievs ir varants, viņš cīnās par viņiem. Un, un šeit vēl saskaitīt jā. Eh, visi, kuri tika nogalināti. Tas jā? jau ir tālāk. Jā, nogalināti un pēc vārdiem eh, dēli nogalināti. Jā, jā. jā, mēs to tagad eh, lasīsim tālāk. Mēs nedaudz paskatīsimies arī svētajos rakstos, kā Dievs rīkojas ar bailēm. Jo tās bailes, kuras bija Jēzus Monlīva dārzā, un kuras jūta ķēniņa nesters, un e, kuras jūta arī Mordehais, viņi spēja pārvarēt, jo viņi zināja savu mērķi glābt savus līdzcilvēkus. Bet šeit ir bailes faktiski nosoda par savu noziedzīgu nodomu. Tā jau ir panika. Un ka tāda var būt, ja cilvēks netur kunga baušļus, to runā raksti arī citās vietās. Un kad Dievs apsola palīdzību taisnā lietā, ka tad kaut būs tūkstoši un desmit tūkstoši mēs varam lasīt, ja 91. psalmā, ka tur arī psalmists vēstīja par uh, daudziem kritušajiem, karotāja priekšā, kurš varbūt cīnās ar ļoti maziem spēkiem. Mēs par to nezinām. 91. psalms, 7. pāns. Jebšu tūkstoši krīt tev blakus un desmit tūkstoši tev pa labo roku, taču tevi tas neskars. Un šeit astotais pants psalmā jau tieši eh, runā par to, kas notiks tālāk – tieši uh, Esteras grāmatā. Tiešām tu vēl skatīsies ar savām acīm un redzēsi, kā bezdieviem tiek atmaksāts. Un tālāk psalmists runā: Tiešām tu, ak, kungs, esi mans patvērums. Visu augstāko tu esi izraudzījis sev par aizsargu. Tad viss augstākais ir šis aizsargs Mordehajam un viņa tautai. Nu, un 75. Eh, psalmu arī varam paskatīties, lai saprastu, ka Dievs vienmēr brīdina cilvēku arī no šīs augstprātības un ļaunprātības. 75, 5. Es uzsaucu lielīgajiem, nelielieties un bezdievjiem. Neceliet savu galvu tik augstu, neceliet savu galvu tik augstu, nerunājiet pārgalvīgi un iecirtīgi Jo atcerēsimies, ka Hamans runāja pārgalvīgi un iecirtīgi, ka viņš jāgodina kā dievs. Nu, ķēniņš viņam to atļāva, bet viņa cilvēka sirdsapziņa varēja dot viņam padomu nerīkoties tik pārgalvīgi. Nu šeit varētu varbūt vēl izlasīt arī Mateja evangelija no sestās nodaļas, tur, kur pa, kā Dievs aicina mūs, tādēļ es jums saku, nezudieties savas dzīvības dēļ, ko ēdīsiet un ko dzersiet, nec savas miesas dēļ, ko vilksiet mugurā, vai tad dzīvība nav vērtāka kā barība un miesa kā drēbes. Pavērojiet putnus debesīs, ne tie sēni, ne tie pļauni, ne savāds ražu šķūņos. Jūsu debesu tevs tos baro. Vai jūs neesat daudz vairāk vērti kā viņi? Kurš no jums ar savu sūdīšanos var pagarināt savu mūžu, kaut vai par olekti? Paldies! Tā tad arī ar šīs kalnas, tas ir no kalna svētībām, ja atceros. Sestā nodaļa. Jā, jā tā, tā, tā, tas nav kalns, tieši pašas svētības, bet tā ir kalna runa, kur Jēzus arī māca nepaļauties uz to savu varēšanu, uh, Paļauties un, uz Dievu. Un paļauties uz Dievu, bet Ko tad, vai tad Jēzus ir izgudrojis no jauna riteni, vai viņš māca kaut ko, kas nav bijis jau vecajā derībā? Jau Levītu grāmatā mēs varam lasīt, tur ir šī svētība, paklausība un lāsts, ja cilvēks netur dieva likumu. Tur mēs lasām 26. nodaļa, 7, 8. pants. Tas ir gadījumā, ja trešais jau paskaidro, kurā gadījumā tā būs, kā ir tālāk tajos teikts. Ja jūs manos likumos staigāsiet un manus baušļus turēsiet un tos pildīsiet, un nu, atceramies, ka Mordehais centās turēt kunga baušļus. Un tad ir liels apsolījums. Un jūs vajāsit savus ienaidniekus, un tie kritīs no zobena jūsu acu priekšā. Pieci no jums vajā simts ienaidniekus, un simts jūsējo vajās desmit tūkstošus. Un jūsu ienaidnieki kritīs no zobena jūsu acu priekšā. Un šie levītu grāmatas vārdi vēlāk izpildās jau šajā jūdu kaujā, aizstāvot sevi pret tādu, var teikt, lielāku pārspēku. Jo tas pārspēks, kā, kā, kāda tur varēja rasties. Un šeit arī Levīta grāmatā ir runa par kauju pret ļoti lielu pārspēku. Bailes! var vēl papildināt ar to pašu sesto nodaļu Mateja Vangelijā, tikai jau 33. pantu. Meklējiet vispirms Dieva valstību un viņa taisnību, tad jums viss pārējais tiks iedots. Paldies! Un kā redzēsim, vēlāk arī Mordehājam tiks dota šī uzvara pār ienaidniekiem, un arī viss pārējais viņam tiek iedots, arī gods vara un iespēja, jo gods un vara var būt arī iespēja, iespēja rūpēties par saviem ciltsbrāļiem. Un Levītu grāmata, tā pati 26. nodaļa, arī tālākie panti, kā mēs te ejam tā pantu pa pantam. 16. 17. pants, kas notiek, ja cilvēks netur dieva likumu. Un tur tieši ir runa par to, ko mēs lasām Esteras grāmatā tad es jums šādi darīšu. Es likšu nākt par jums izbailēm, dilonim un karstumam, kas acis aptumšo un dvēseli nomāc. Un veltīgi jūs ēsit savu sēklu, un jūsu ienaidnieki ēdīs jūsu maizi. Un es dusmās celšu savu vaigu pret jums, ka jūs tiksit savu ienaidnieku sakauti, un jūs nīdējiem būs par jums valdīt no augšas, un jūs bēgsit kad nebūs neviena, kas jūs vajā. Tad atkal, ja cilvēks baidās, kāda cilvēku grupa baidās, viņi baidīsies pat no čaboņas, no tāda pat, ja tur nekā nav. Nu, šeit varētu vēl izlasīt atklāsmes grāmatu. Viņa saucas Kaļa balsī, cik ilgi vēl svētais un patiesais kungs Tu netiesāsi zemes iedzīvotājs un neatriepsi mūsu asinis. Paldies! Taisnie, lūdz, Dievu. Tur ir runa jau par taisnajiem, kuri Jā. ir gājuši bojā, ka arī viņi brēc Jā. pēc šīs atmaksas, bet Dievs to dod noteiktā laikā. Un redzam, ka arī šeit sakarā ar to pūru Jūdi nevar izmantot uzreiz to pavēli, viņi pat to nedara. Jo no vienas puses tas pavēle tagad arī jūtiem ir rokās, viņi varētu uzbrukt. Un pirmie uzbrukt, bet viņi to nedara. Viņi nogaida šo laiku, lai viņi nebūtu tie, kas uzbrūk un sāk slepkavot. Viņi sagatavojas aizstāvēties. Tad viņi gaida īsto laiku. Tāpat kā taisnie debesīs, arī gaida šo laiku, kad ja tālāk tur ir piepildīsies visi šie pēdējie notikumi. Viņa nogalina tikai savus ienaidniekus, jā, tie, jā. kuri bija pret ebreju tautu. Jā, tas bija redzami, jā, un tie desmit dēli arī. Tālāk, Samana, jā, jā. Tieši mēs tālāk runāsim par to, kā šis. Uh, aizstāvēšanās karš notiek. Un redzam, ka Mordehais bija liels ķēniņa pilī. Viņa slava izgāja pa visām zemēm, cīņa pret Mordehaju, un viņa cēlums kļuva arvien lielāki. Tā tad, acīm redzot, viņš labi kalpoja ķēniņam, un ne tikai slava izgāja, tā tad laba slava izgāja, un arī cēlums, ja ir lietots šis vārds cēlums attiecībā uz šo cilvēku. Tātad viņam bija laba slava, un viņš iemantoja atzinību apkārtējo acīs. Un tālāk jau redzam, kā notiek šī kauja. Tā jūdi kāva visus savus ienaidniekus, cirzdami ar zobenu, slepkavotami un nomaitādami tos, un viņi darīja saviem ienaidniekiem pēc savas patikas. Tātad tiem, kas viņus ienīda. Un nokāva, eh, tu jau sāki pat visus tos vārdus lasīt par šandatu, dalfonu un aspatu, poratu, adalju un aridatu, par maštu, arisaju, aridaju un vaļģizatu desmit Hamana, Hamedata jūdu ienaidnieka dēlus. Nu, ka šādas kaujas, ka tad var teikt, pats dievs izšķir rezultātu. Tika pielīdzināts gandrīz vai dieva tiesai. Un viduslaikos tādas tiešām bija pazīstamas kā dieva tiesa. Tad parasti tā bija divkauja, ka tad nu, tā kauja izšķir, kuram ir taisnība. Bet šeit cīnās divas cilvēku grupas, no kurām viena gribētu laupīt un slepkavot, uh, bet otra sevi aizstāv. Tas ir aizstāvēšanās karš. Nu, un desmit hamanu dēli, kā redzams, ir nokauti šajā kaujā. Un ķēniņš sacīja ķēniņai Esterei. Sūzas pilī vien jūdi ir nokāvuši un iznīcinājuši 500 vīru un arī 10 hamanu dēlus. Ko gan viņi nav izdarījuši, tad pārējās ķēniņa zemēs. Tomēr kāds ir tavs lūgums, lai lūgtais tev to piešķirts, un kāda vēl ir tava vēlēšanās, lai tā top izpildīta? Te ķēniņš pats piedāvā Esterei iespēju īstenot vēl kādu vēlēšanos vai eh, ķēniņa vārdā dot kādu rīkojumu var saprast, ka ķēniņš pats varbūt pat ir arī baili pārņemts, jo viņš, kad jau sūzās vien, ir iznīcināts tik liels ienaidnieku skaits. Jo viņam tiek paziņots šis nokauto skaits. Bet viņš arī saprot, ka bija tas pirmais. Jā, jā viņš saprot, pavēle, ka pirmā pavēle, ka viņi ir netaisni. Viņš jā, tomēr to tā. saprot. Uh, Un nu, viņš arī redz, ka Dievs darbojas ar šo skaitliski mazāko tautu un ka viņi sekmīgi cīnās. Ka tas var, un, viss varēja notikt. Un, nu, tas viss var notikt. Un Estere sacīja, ja ķēniņam patīk, lai jūdiem, kas ir skūzās, dot vaļa rīkoties pēc šīs dienas pavēles arī vēl rīt, un Hamana desmit dēlus, lai pakar pie karātavām. Tā tad atkal ir, ka viņus nepakāra sodot, bet viņus pakāra pie karātavām pēc nāves. arī senajās kultūrās pazīstama prakse, arī viduslaikos. Kā to uh, ienaidnieku, kurš ir nokauts, dažkārt arī sodīto, ka viņa līķi atstāja pie karatavām vai arī pienaglo pie pilsētas vārtiem par biedinājumu tiem, kas vēl gribētu tādas lietas darīt. Un, piemēram, tā arī sodīto līķi, pat līdz viņa izdēdēji, ir viduslaikos karājušies Parīzē pie tāda Monfokona karātavā kā visai izplatīts paņēmiens cilvēku iebiedēšanai. Lūk, un arī šeit lūk, tā beidza dzīve Hamans un viņa desmit dēli. Un te viņi ir. Viņi daudz gribēja, bet saņēma bojā eju. Bet interesants fakts tāds ir, ja, ja mēs tālāk uh, lasām, Jūdas sūcās sapulcējās arī Adara mēneša 14. dienā un nokāva sūsās 300 vīru, bet pie laupīšanas klāt Jā. neķerās. Ja, Jā. Viņa neņēma neko. Šeit no tas, cilvēkiem nekādas bagātības, nekādas mantas. Ir ja. tā starpība, ja mēs atceramies, ka Hamans to pavēlīs Kaunai, ka viņš tur vēl manipulēja ar to kukuli. Jā, ka būs ķēniņš, daudz. Ka būs daudz laupījumu. Ienākumu. <laughs> Jā, bet faktiski ķēniņš nepaņēma. Viņš arī izdarīja tā ļoti viltīgi. Nu, ka, viņš nu- gaidīja rezultātu. Nu, viņš gaidīja lielu rezultātu ar lielu bagātību. <laughs> bet, Šeit mēs redzam vairākos pantos tieši to, ka jūdi neizstiepa roku pēc laupījuma. Desmitais pāns, devītā nodaļā. Desmit hamanā eh, jūda ienaidnieka dēls nokāpa, bet viņi neizstiepa roku pēc laupījuma. Kā arī tālāk mēs redzam 15. pantā, nokāva šos 300 vīrus, bet viņi neizstiepa roku pēc laupījuma. Un trešo reizi pat tas atkārtojas 16. pantā. Viņi neizstiepa roku pēc laupījuma. Tā tad viņi neaiztika neko no tā, kas tiem nokautajiem viņu ienaidniekiem bija. Un Tātad tas notika Adāra mēneša 13. dienā, un viņi atpūtās tā 14. dienā un padarīja to par dzīru un prieku dienu. Un tā radās šie pūrīmi svētki, bet par tiem un grāmatas noslēgumu mēs runāsim jau nākamajā reizē. Bet šeit mēs redzējām, kā pats Dievs cīnījās kopā ar jūdiem, viņus aizstāvot. Šodien paldies par uzmanību. Studijā bija Stela un Anģela. Izskanēja raidījums Sieviete, vara un neredzamais dievs Esteres grāmatā.